Mīlestības taka, baiļu taka. Visa tava dzīve nav nekas vairāk kā sapnis. Tu dzīvo fantāzijā, kur viss, ko tu zini par sevi, ir patiesi tikai tev. Tava patiesība nav patiesa nevienam citam, ieskaitot tavus bērnus un vecākus. Salā, salīdzini, ko tu domā par sevi un ko domā tava māte. Viņa var teikt, ka pazīst tevi ļoti labi, bet viņai nav ne mazākās jausmas, kas tu patiesībā esi. Tu zini, ka nav. Tu vari uzskatīt, ka pazīsti savu māti ļoti labi, bet tev nav ne jausmas, kas viņa ir patiesībā. Viņai prātā ir tādas fantāzijas, kuras viņa nekad ne ar vienu nav dalījusi. Tev nav ne mazākās jausmas, kas norisinās viņas dvēselē. Ja tu paskaties uz savu dzīvi un mēģini atcerēties, ko darīji, kad tev bija 11 vai 12 gadu, tu atcerēsies labi, ja 5%. Protams, tu nebūsi aizmirsi svarīgākās lietas, piemēram, savu vārdu, jo tas tiek visu laiku atkārtots. Bet dažreiz tu aizmirsti savu bērnu vai draugu vārdus. Tas ir tāpēc, ka tava dzīve ir veidota no sapņiem, daudziem maziem sapņiem, kas visu laiku mainās. Tiem ir tendence izzust, un tāpēc mēs tik viegli aizmirstam. Katram cilvēkam ir personisks sapnis par dzīvi, un tas ir pilnīgi citāds nekā jebkura cita sapnis. Mēs sapņojam saskaņā ar saviem uzskatiem un pārveidojam savu sapni atkarībā no tā, kādā veidā tiesājam, kādā veidā esam padarīti par upuriem. Tāpēc diviem cilvēkiem nekad nevar būt vienādi sapņi. Mēs varam izlikties, ka esam tādi paši, domājam un jūtamies tāpat kā otrs, bet tā nekad nevar būt. Ir divi sapņotāji ar diviem sapņiem. Katrs sapņo sapni savā veidā, un ir nepieciešams pieņemt atšķirības, kas eksistē starp diviem sapņotājiem. Mums ir jāciena otra sapnis. Mums var būt tūkstošiem attiecību vienlaicīgi, bet katras attiecības pastāv starp diviem un tikai diviem cilvēkiem. Man ir attiecības ar katru no maniem draugiem, un tās ir tikai starp mums diviem. Man ir attiecības ar katru no maniem bērniem, un katrs ir absolūti, absolūti atšķirīgs no pārējām. Saskaņā ar to Kādā veidā divi cilvēki sapņo, viņi dod virzienu tam sapnim, ko mēs saucam par attiecībām. Katras attiecības ar māti, ar tēvu, ar brāļiem, ar māsām, ar draugiem ir unikāls, jo mēs sapņojam mazu sapni kopīgi. Katras attiecības kļūst par esamību, ko rada divi sapņotāji. Tāpat kā tavs ķermenis ir veidots no šūnām, tavi sapņi tiek veidoti no emocijām. Ir divi galvenie emociju avoti. Viens ir bailes, un visas tās emocijas, kas rodas no bailēm, un otrs ir mīlestība, un visas emocijas, kas rodas no mīlestības. Mēs piedzīvojam abas, bet dominējošās cilvēkā parasti ir bailes. Mēs varam teikt, ka 95% attiecību šajā pasaulē ir balstītas uz bailēm, un 5% uz mīlestību. Protams, šis skaitlis mainās, Tomēr pat ja baiļu ir 60% un mīlestības 40%, tik un tā attiecības balstās uz bailēm. Es to saucu par mīlas taku un baiļu taku. Un katrai takai ir savas raksturīgās īpašības. Šīs divas takas ir atskaites punkti tam, kā mēs dzīvojam savu dzīvi. Tā mēs varam labāk saprast un mēģināt kontrolēt savu izvēli. Aplūkosim dažas mīlestības un baiļu iezīmes. Mīlestībai nav pienākumu, Baiļu taka ir pienākumu pilna. Baiļu takā mēs visu darām tāpēc, ka mums tas ir jādara, un gribam, lai citi rīkojas tāpat. Mums ir pienākums, taču no tā pildīšanas mēs cenšamies izvairīties. Jo vairāk izvairāmies, jo vairāk ciešam. Agrāk vai vēlāk mēs mēģinām aizbēgt no saviem pienākumiem. Toties mīlestība neizvairās. Mēs darām to, ko gribam darīt. Tas kļūst par baudu, tā ir kā spēle – un mēs esam priecīgi. Mīlestība neko negaida. Bailes ir gaidu pilnas. Baidoties mēs rīkojamies domājot, ka mums tas būtu jādara, un gaidām, lai citi rīkotos tāpat. Tāpēc bailes sāpina, bet mīlestība ne. Ja tas, ko gaidām, nenotiek, mēs jūtamies sāpināti. Tas nav taisnīgi. Mēs vainojam citus, ka tie nav attaisnojuši mūsu cerības. Kad mēs mīlam, mēs neko negaidām. Mēs darām to, ko gribam, un arī citi dara kā un ko viņi vēlas. Un tas nav nekas personisks. Ja mēs neko negaidām un nekas nenotiek, tas nav būtiski. Mēs neesam sāpināti, jo, lai kas arī notiktu, viss taču ir kārtībā. Mīlot mēs negaidām no mīļotā neko, un mums nav pienākumu. Mīlestība balstās uz cieņu, bailes neciena pat pašas sevi. Ja man ir tevi žēl, tas nozīmē, ka es tevi necienu. Tu nespēji pieņemt lēmumu pats. Kad tas man jādara tavā vietā, es tevi necienu. Ja es tevi necienu, tad mēģinu tevi kontrolēt. Mēs mācām saviem bērniem, kā vajadzētu dzīvot, tāpēc, ka viņus necienām. Mums ir viņu žēl, un mēs mēģinām visu izdarīt viņu vietā. Ja es necienu sevi, man ir žēl sevis, un es jūtos nepietiekami labs, lai būtu veiksmīgs šajā pasaulē. Kad tu sevi necieni, tad, kad saki, nabaga es, es neesmu pietiekami stiprs, pietiekami gudrs, pietiekami skaists, es neko nevaru. Sevis žēlošana rodas no necieņas. Mīlestība nežēlo, bet tai piemīt līdzjūtība. Bailes ir pilnas žēluma, tām ir žēl jebkura. Tev ir žēl manis, tu mani necieni un domā, ka neesmu gana stiprs, lai man izdotos. Toties mīlestība ciena. Es tevi mīlu, es zinu, ka tev izdosies. Es zinu, ka tu esi pietiekami stiprs, pietiekami gudrs, pietiekami labs, lai pats pieņemtu lēmumus. Man nav jāizlem tavā vietā. Tu to vari. Ja tu pakrīti, es varu pasniegt roku, palīdzēt pats piecelties. Es varu teikt uz priekšu, tu to vari. Tā ir līdzjūtība, nevis žēlošana. Līdzjūtība rodas no cieņas un mīlestības, žēlošana rodas no necieņas un bailēm. Mīlestība ir pilnībā, atbildi, pilnībā atbildīga. Bailes izvairās no atbildības, bet tas nenozīmē, ka atbildības nav. Izvairīšanās no atbildības ir viena no lielākajām kļūdām, ko pieļaujam, jo katrai darbībai ir sekas. Visam, ko mēs domājam, ko darām, ir sekas. Izdarot izvēli, mēs iegūstam iznākumu vai reakciju. Kaut kādā veidā mums būs jādod par, par paveikto. Katrs cilvēks ir atbildīgs par to, ko dara, pat ja to nevēlas. Citi var mēģināt samaksāt par tavām kļūdām, bet tik un tā nāksies arī pašam to darīt, un tad būs jāmaksā divkārši. Kad citi mēģina būt atbildīgi tavā vietā, rodas tikai vēl lielākas ciešanas. Mīlestība vienmēr ir laba, bailes ir sliktas, Baidoties, mēs esam pilni pienākumu, pilni gaidu, nejūtam cieņu, izvairāmies no atbildības un no, nožēlojam. Kā lai cilvēks jūtas labi, ja tik ļoti baidās? Par upuriem mūs padara itin viss. Mēs jūtamies dusmīgi, skumji, greizsirdīgi vai nodoti. Dusmas nav nekas cits kā maskētas bailes. Arī skumjas un greizsirdība ir maskētas bailes. Dzīvojot emocijās, kas nāk no bailēm un rada ciešanas, mēs varam tikai izlikties par labiem. Mēs neesam labi tāpēc, ka tā jūtamies vai esam laimīgi. Bet uz mīlestības takas nav ne pienākumu, ne gaidu. Tu nenožēlo ne sevi, ne savu partneri. Viss notiekošais ir labs, un tāpēc smaiņas vienmēr ir tavā sejā. Tu jūties labi un esi labs, tāpēc, ka esi laimīgs. Mīlestība vienmēr ir laba, un šī labestība liek būt dāsnam un atver tev visas durvis. Mīlestība ir dāsna, bailes ir sautīgas, sautīgums visas durvis aizver. Mīlestībā nav nosacījumu, bailes ir pilnas ar nosacījumiem. Es tevi mīlēšu, ja tu ļausi sevi kontrolēt, ja būsi pret mani labs, ja būsi tāds, kā man gribētos. Es sevī radu tavu tēlu, bet tāpēc, ka tu tāds neesi, es nekad nebūsi un, un nekad nebūsi, es tevi nosodu un vainoju savās ciešanās. Dažreiz es pat kaunos, ka tu neesi tāds, kā man gribētos. Nepieņemdams tēlu, ko esmu tev izvēlējies, tu mulsini un kaitini mani, un es nemaz neesmu iecietīgs pret tevi. Es vienkārši izliekos labs, taču mīlestības tā kā nav šādu, ja nav kādu, Nav nekādu nosacījumu. Es tevi mīlu bez jebkāda iemesla, bez tiesāšanas. Es mīlu tevi tādu, kāds tu esi, un tev ir brīvi tādam būt. Ja tu man neesi pieņemama, es atrodu kādu, kura ir. Mums nav tiesība mainīt otru, un nevienam nav tiesības mainīt mūs. Mēs maināmies tāpēc, ka mums tas ir nepieciešams, ka mēs vairs negribam ciest. Vairums cilvēku visu mūžu nodzīvo uz baiļu takas – Viņi veido attiecības pienākuma pēc. Viņi gaida kaut ko no sevis un sava partnera. Dramatisms un ciešanas rodas izmantojot saziņas kanālus, kuri <clears throat> eksistējuši jau pirms mūsu dzimšanas. Cilvēki tiesā tiek padarīti par upuriem, cilvēki tenko par citiem. Viņi liek savus ģimenes locekļiem ienīst citam citu. Viņi uzkrāja emocionālu indi un nodot to saviem bērniem. Paskaties uz savu tēvu, ko viņš man ir nodarījis. Nē, es tāds kā tēvs, visi vīrieši ir vienādi, visas sievietes ir vienādas. Un to mēs nodarām cilvēkiem, ko tik ļoti mīlam, saviem bērniem, draugiem, partneriem. Ejot pa baiļu taku, mums ir tik daudz noteikumu, cerību un pienākumu, ka mēs radām dažādus likumus tikai, lai pasargātu sevi no sāpēm. Patiesībā nekādiem likumiem nevajadzētu būt – Šie likumi bojā mūsu saziņas kanālu kvalitāti, jo, kad baidāmies, mēs melojam. Ja tu gaidi, mani uzvedamies noteiktā veidā, es jūtu pienākumu to darīt, bet patiesībā es neesmu tāds, kādu tu vēlies mani redzēt. Kad es esmu godīgs un es pats, tu esi sāpināts, tu esi nikns. Tāpēc es meloju, jo man ir bail no tava sprieduma. Man ir bail, ka tu apsūdzēsi mani, atzīsi par vainīgu un sodīsi un katru reizi to atcerējies, tu atkal un atkal sodīsi mani par to pašu kļūdu. Mīlestības taka ir taisnīga. Kļūdījies tu maksā tikai vienreiz, un ja patiešām sevi mīli, no šīs kļūdas mācies. Baiļu takā taisnīguma nav, par vienu kļūdu tu liec sev samaksāt tūkstoškārt. Arī savam partnerim vai draugam tu liec darīt to pašu – Tas rada netaisnības izjūtu un iecer daudzas emocionālās brūces. Šādi tu nolem sevi neveiksmēji. Cilvēks ir gatavs ciest visa dēļ, pat kaut kā ļoti sīka un nesvarīga dēļ. Šādas attiecības var pastāvēt, jo ellē cilvēki iet pa baiļu taku.